Մայրենի լեզվի միջազգային օրը այս տարի առանձնահատուկ էր Չալդրանի դպրոցի համար։ Գյուղի նվիրյալ զավակի Լևոն Ադյանի անվամ կրթօջախում գրադարան է բացվել։ Այս արթիվ Չալդրանում հավաքվել էին գրողի մտավորական ընկերները։ Լրագրող հրապարակախոս Միքայել Հաջյանը, որ Լևոն Ադյանին իր 55 տարվա անկերն է համարում, կարևորում է Չլդրանում Լևոն Ադյանի անվամ գրադարանի բացումը։ Լևոն Ադյանը կապված էր իր հայրենի բնաշխարհի հետ եւ այդ հիասքանչ գյուղի հետ Չլդրանի հետ եւ մշտապես իր գրքերն ուղարկում էր Չլդրան։ Եվ ահա մենք ունենք Facebook-յան խումբ Լևոն Ադյան խումբ է կոչվում։ Մենք որոշել ենք գրադարանը անպայման կոչել, որտեղ գրադարան դա գրքերի աշխարհ է։ Այդ գրքերով աճում մեծանում են նոր սերունդներ։ Չնայած նրան, որ կյանքը քաղաքը Լևոն Ադյանի մշտապես հերուններ է տարել, բայց նա հոգով ու սրտով հայրենի բնաշխարի հետ էր, համոզված է Միքայել Հաջյանը։ Այս մասին են վկայում գրողի ստեղծագործությունները։ Այս ստեղծագործություններում Արցախյան բնաշխարն է, Արցախցին, իր հոգսերով, ցավերով, իր հույսերով, իր հավատով, ապագայի տեսլականով ապրում ու տարապում էր ինքը Արցախցու կյանքով, ողջ կյանքում ինքը ապրել է հայրենի բնաշխարի կարոտով։ Վերջին տասնքանի տարվա ընթացքում հաճախակի էր գալիս, գրեթե ամեն տարի գալիս էր իր նամակներում, իր գրություններում, մշտապես իր կարոտի մասին էր խոսում։ Խոսում էր այն մտահոգությունների մասին, որոնք համակում են նրան Արցախի ճակատագրի հետ կապված մանավանդ այս վերջին պատերազմի ընթացքում։ Կան մարդիկ, ովքեր լույս աշխարհ են գալիս Աստծո հրամայականով, ասում է վաստակավոր գրող Սոկրատ Խանյանը։ Լևոն Ադյանն այդ մարդկանցից մեկն է ասում է, նային արցախցի գրողներից է, ովքեր իրենց անունն են գրանցել հայ գրական մատյանում հայ դրականության պատմել։ Մեր ազգային ճակատագրին ամբողջ սփյուռքում այս Արցախում ստեղծվել է դրականություն, որ մեր ամբողջական ազգային դրականության բնային ներքից մեկն է։ Եվ որ աջան կարող է համարել նման նվիրյալներից մեկը աստծո կողմից նվիրյալ եւ ինքն էլ մեր մշակույթի նվիրյալներից մեկը։ Լևոն Ադյանը Սոկրատ Խանյանի լավագույն ուսանողներից է։ Վաստակավոր գրողը իրեն երջանիկ է համարում դրա համար։ Չլդրանի դպրոցում կազմակերպված միջոցառումը երկու մասից էր բաղկացած։ Գրադարանի բացումից հետո տեղի է ունեցել Մայրենիի տոնին նվիրված միջոցառում։ Դպրոցում տրամադրությունը կարելի է բնութագրել որպես Մայրենիի գով գադյանական ստեղծագործություններով։ Մայրենի լեզվիճող գանձարանը ժամանակի ընթացքում կխամրի, եթե այն իրենց մտքի հարուստ գունապնակով ստեղծագործական բարձրարվեստ ճաշակով չփայլեցնեն ու ընթերցանության շտեմարանները իրենց մնայուն արժեքներով չհարստացնեն գրի ու գրականության նվիրյալները Լևոն Աբյան Արցախցի գրող ով կյանքի մեծ մասն անցկացնելով օտարության մեջ երբեք չոտարվեց հայրենի Արցախից այլ ապրեց հայրենիքի կարոտով իր ժողովրդի ցավն ու չպակասող հոգսերը իր հոգում գրելով։ Լևոն Ադյանը ունի մնայուն եւ ապրեցնող ձեռագիր, ասում է Սոկրատ Խանյանը, իսկ այսուհետ նրա հիշատակը կհավերժանա նաեւ գրադարանի շնորհիվ։ Ասպրամ Ավանեսյան, Արցախ լրատվական։